idadi ya wapiga kura walikuwa ni watu themanini na moja. Kura zilizoharibika ni tatu. Idadi ya kura halali zilizopigwa ni sabini na nane. Kwa hiyo sasa ninawapa wale watu wa zile nafasi tisa, sawa? Naanza na nafasi ya mgombea kulingana na kura alizozipata. Aliyeshika namba moja mpaka tisa ambao ndio waliochaguliwa. kristina Moshi Kembe E, tuendelee. Asante sana, tuendelee. Elizabeth Sanka kashika namba mbili. Respichi ya Lucas Muna kapata kura namba tatu. Namba tatu, Paulina Sila Nasisi. Namba nne, Sukarina Martin Ami. Namba tano, Sabina Bisumaye. Jipangeni. Basilisa Paulo William. Namba saba Bibiana Tisiani Hilary, namba nane. Namba tisa ni Angela Pius Gagie.